Det satt vi käringar i en backe och de var vinter och de var skacke. De pekte finger och sträckte nacke och smala gick satt på alla tre. Och kors i jämine, och kors i jämine, och kors i jämine, och kors i ge. Nej, se på honom och se på henne, han nyser öppna på ladugårdsränne. Och kors i ge, tocke stort elände, nu klappte han henne. Kors i ge, nej, se och i jämine och i jämine och i jämine och i ge. Det här ska ut över hela sockna att hon har gitt sig och han har lockna och gudskelov att inte vi är tockna. Nu köstan henne, i Genesi och i jämine och i jämine och i jämine och i ge. Men de är söte och de är ömme. Han tackar falsken inte vi kan drömma. I är för gamle, i är för grömme. Mätt ur skogen det vrölat är. Och kanske jämine, och kanske jämine, och kanske jämine, och kanske jämine.